Wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani. Za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Ko da larkura ya zo na a zancensa sai gurbura ya ji wani irin ƙarfin zuciya ya shige take tsoro da fargaba suka yi masa kawai sai kukan kura ya ruga kan zakanyan nan ko da zakanyan nan ta ga ya taso mata sai ta ma ta ruga gare shi da nufin sa da kirji ko da suka haɗu sai gurbur ya goce cikin zafin nama ya sha ta ta baya zakanyan nan ta iyayenta ta kubce ta kasa shi kwalarkur ta ya rogo ya tsalle ya kamo kanta ya lakaci majina hancinta ya zuba cikin wata battar fata duk abin da ke faruwa gurbur da lukur na ta kwarara ihu saboda tsananin sanyin da ke ratsa jikinsu daga cikin jikin zakanyan nan musamman gurgur wanda gaba ɗaya jikinsa da hannayensa sun daskare sun zama kankara ko da lakur ya samu nasarar lakato majanar sai ya sake rugawa ya ɗauko katin itace mai ci da wuta ya soka icen cikin bakin zakanyan nan a wannan lokaci tuni gurgur ya suma nan take gurgur ya faɗi ƙasa ita kwa zakanyan nan sai ta kama ruri ta faɗi ƙasa tana birgima cikin hanzari larkur ya kwaso wasu itatuwan masu cin wuta ya watsa kan gurbur suka lullube shi zafin wutar icen ya narkar da kankarar jikinsa sannan kuma ya kwakkura shi a jiki shi ma larkur ya gasa inda ya daskare a jikinsa da wutar a daidai wannan lokaci ne za zakanyan nan ta gama shure-shurenta ta sheka barzahu ko daga na haka sai jaririn ɗan nan nata ya ruga kanta yana shinshinata yana kewayata bayan gurbur ya dawo hayyacinsa sosai sai ya arba da jinjirin zakanyar nan kawai sai ya suri ice mai ci wuta ya yunkura ka jaririn zakanyar jaririn zakanyar ya dago kai ya kura gurbur idanu kuma ya ki motsa daga wajen kamar mai jiran ganin abin da zai faru cikin zafin nama larkur ya riko gurbur na rantse da darajar mu idan ka afka masa sai kun yi ragaza wajen nan shin baka san cewa zuciyar wanda ya rasa uwa ta fita kowa zafi ba ba mu zo nan don mu kashe uwa da ɗa ba tun da dai mun samu abin da muka zo da ba shi kenan tashi mutune nan take suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama shi kwaɗan zakanyan nan sai kama jelar uwarsa da bakin rinka jan gawar har suka faɗa cikin daskararren rafin suka datse ciki bayan kur da gurbur sun bar jejin darin kirtab sai suka nufi ɓangaren arewa suka yi ta tafiya dare da rana da yake lamari ne irin na aljanu sai da suka shafe kwana arba'in suna tafiya a sararin samaniya ba tare da sun yada zango ba sannan suka iso nafiyar bahar iklub narkur da gurgur suna cikin tafiya sai suka ga waɗansu halittu guda hudu sun taso musu daga gabas da yamma kudu da arewa farkon ganin su da halittun nan daga nesa sun yi tsammanin tsaunuka ne saboda tsananin girman su amma ko da suka matso gaba sai suka gane cewa ashe tsuntsayen nan ne masu haɗarin gaske waɗanda boka fasahul hakamad ya ba su labari nan take jikin gurgure ya kama kirkita ya dubi larkure ya ce ya kai babban jarumi mai babban hikima yana dabara larkure ya ce ni kan ba da wata dabara a yanzu sai dai nan gaba idan muna numfashi abin da zan gaya maka kawai shine kar ka yarda bakin tsuntsayen na ya tafi jikinka domin yana taba ka zaka narki kafin gurgure ya ƙara cewa wani abu tuni tsuntsayen nan sun afka musu kowanne yana kawo musu suka da siririn bakinsa mai tsananin tso da tsini cikin zafin nama larkur da burbur suka zille suka yi ƙasa nan fa aka fara tsira da shawagi tsakanin tsuntsayen da su larkur a sararin sama idan suka kawo musu suka sai su goce da zarar bakunan tsuntsayen sun haɗu da junansu sai kaga wuta na tashi tana fallatsa tamkar a makera al'amarin da ya tashi hankalin sallar kur kenan musamman ganin irin zafin naman tsuntsayen da kuma tsananin karfin gudunsu da rashin gajiya haka dillar kur ya samu damar magana da gurgur ya ce ya kai abokina idan muka kuskura aka ci gaba da wannan gumurzin tsawon daƙiƙa ɗari da tamanin to za mu halaka don haka lalle mu sai hikimar da za mu yi mu ci cikan gurgur ya ce ni dai ba da wata hikima na saduda tabbas a nan ajali na zai riske ni larkur ya ce ai tun da ka tsallake haɗarin baya sai ka tsallake wannan ma ga hikima mu jarraba ko za a dace mu yi kokari mu haye kan bi daga cikin tsuntsayen idan ka lura kawunansu da wuyan su sirara ne mu rike kawunan da kyau mu rinka yakar yan uwansu da tsinin bakunan nan nasu nan take gurbur da laukur suka yi amfani da wannan shawara aiko sai gumurzu ya sauya salo tsatso wutan nan ya ta a sararin samaniya idan sallar kur suka samu nasarar suka jikin tsuntsayen da bakin 'yan'uwansu. uwansu sai kaga jikin ya yana zubar da jini So ko tsuntsayen nan su fasa ihu mai matuƙar razanarwa su imoce su haukace har su dinga mai da martani ga yan uwan nasu duk da haka sai da aka shafe su a guda a haka ya zama da tsuntsayen sun yi wa junansu kaca-kaca ba tare da sun ankara ba har sai da suka kashe juna a wannan lokacin larkur da gurbur sun ta ainin da kyar suka iya barin kan gawawakin tsuntsayen nan yayin da suka rikito da su kasa sai da gawar tsuntsayen nan ta shafe dakika ɗari uku tana saukowa ƙasa sululululu sannan ta dara akan turba kamar an jefo manyan duwatsu daga sama sun tarwatse lalkur da gurgur suka sauko zuwa doron ƙasa don su huta a lokacin ne suka ga yadda gawawakin tsuntsayen suka ragargaje kai ka ce nike su aka yi gurgur ya dubi lalkur yana haki da zazzari idanu kamar wanda ya kwana yana gudu ya ce ya kai babban jarumi kai sani cewa tun da uwata ta haife ni ban taɓa ganin tsuntsaye masu girman waɗannan ba ko da jin wannan batu sai larkure murmushi ya ce ai waɗannan ba su da girma akan wasu tsuntsaye da suka yi zamani a ɗaruruwan shekaru baya su waɗancan tsuntsayen an ce idan guda ɗayansu ya sauko ƙasa-ƙasa yana iya rufe gari guda da fuka-fukansa guda ɗaya idan ko ya tsaya a saman garin yana kaɗa fuka-fukansa sai dai ka ga iska na ruguje gidajen garin tana ɗaukar mutane tana wurgi da su a cikin daƙiƙa ashirin suke halakar da komai a gari su baje garin tamkar ba a taɓa yinsa ba in ku suka kafa baki a ɗan ƙaramin kogi don shan ruwa gaba ɗaya suke zuƙe shi sai dai ka kaga kifayen ciki da sauran halittun ruwa murara a fili bayan da gurgure ya ji wannan labari sai da kai ya ce lalle na fuskanci cewa abin al'ajabi ba ya karewa a duniya. ina ma ina daga cikin halittun farko ada na more kallo na kawai ya ce jan. kada kuma girman ka ya ninka ne yanzu sau dubu gurgur ya bushe da dariya ya ce haba haba yanzu aljannin da ya ninka ni girma sau dubu ya za a gan shi kuwa tamkar tsauni za a gan shi domin sai irin mu dubu su hau kansa su tafiya ya ji kamar sauraye ne ka yi sani cewa kullum halittun duniyan nan ƙara kankancewa suke inda za a taso aljannin farko idan suka gan mu za su yi matuƙar mamaki domin bambancin girmanmu da su ya kai kamar na katon dutse da kwazara mu ma kuma inda za mu ga halittun gaba kamar shekaru dubu masu zuwa haka bambancin zai kasance tsakaninmu da su gurbur ya sake jinjira kai cikin alamun mamaki ya shiru yana juya al'amarin cikin zuciyarsa daga can sai idanunsa suka kai kansa da tsabin nan da ke hannun larkur wacce boka fasawul haka mata ba su ya ce ya kai abokina yanzu ina amfanin wannan sandar tsabin da boka fasawul haka mata tunda bata ce ce mu daga masifin da muka afka a baya ba ko da jin wannan batu sai larkure ya murmushi sannan ya ce ai lokacin amfanin ta ne bai zo ba kai sani cewa wannan sanda ba za ta yi tasiri ba har sai mun shiga fada sarki ta kurkuna birnin Hindu. wannan sanda ita ce za ta zamo fitilan mu yayin da muka shiga duhu ita ce za ta zamo garkuwan mu yayin da aka far mana kuma ita ce za ta zamo abin hawan mu yayin da muka gaji da tafiya sa'ad da lakura ya zo na azancansa sai gurbur ya ci zuciya ci kenan, ai gani ya ji sai mun je can din na gani da idanuna sannan zan gazgata. yanzu dai tunda mun huta sai mu tashi mu ƙara saba har kulub don mu samu harshen wannan kada ba tare da wata gardama ba lalkura ya karɓi min shawara lokaci guda duk su biyun suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama tafiyar sa'a ɗaya kacal suka yi suka yi so bahar kulub ba tare da sun sake haɗuwa da wani mugun abu ba Da zuwa suka iske cewa bahar ikulub teku ce mai tsananin tsawo da faɗi iyakar habi ko da saukarsa a bakin gabar teku sai suka zauna a ƙasa cikin kare zuci suka kura tekun nan gida? gurgure ce ya kai abokina yanzu ya za a yi mu san daidai inda wannan kada yake a cikin wannan katon teku ka sani cewa ko da za mu shiga cikin tekun nan mu duba sai mun shafe shekara guda ba mu kewaye ta bakam da ya numfasa ya ce kwarai kwa amma ni ina ganin mu zauna a nan mu ci gaba da sauraro babu mamaki kadan nan na nan a baki baki kasancewa shi kada bai cika yin rayuwa a tsakiyar ruwa ba sai dai a gefe haka dai larkur da gurbur suka wanzu suna hira har tsawon lokaci ba zato ba tsammani sai suka hango wani katon abu daga can tsakiya ya turfafo inda suke ko daga nan abin sai gurgura ci kai amma fa bil adama sun cika hatsubi bai dubo wani irin katin jirgi can da suka kera watakila jirgin fatake ne za su nufa wata kasar garkun na jin haka sai bushe da dariya ya ce haba kokina hala ko ka je ne duba dai da mai ganin da kyau ai wancan abin da ke zuwa ba jirgi bane tilar kada da muka zo nema ne tabbas zai iso nan gare mu ba da jimawa ba ko da jin wannan batu sai gurgure ci haba kai wani lokacin ka cika almara bar ganin ka bani labarin girman halittun farko na yadda tabbas wannan dai ba zan yadda cewa jela kada mace yaya za ya samu kada mai katuwa jela irin wannan kuma ya za a kada ya iya zuwa har tsakiyar teku sannan ya iya gudu a cikin ruwa haka gaskiya ina ganin wannan karan baka canka daidai ba to ai kenan sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba je ba mu zuba ido mu ga isowar abin ma tantance larkur na gama faɗa haka sai abin ya natse karkashin ruwa har tsawon dakika ɗari bai sake ɗagowa ba ko da ganin haka sai gurgur ya ce ce ko ka gani ba ina san wannan abu ba kada ba sai dai ko irin manyan kifayen nan ne da aka ce suna iya haɗiye jirgin ruwa ko mai girman girmansa larkur da ya shiru bai tanka ba shi ku gurgur ya ci gaba da surutunsa ba zato ba tsammani sai suka ga tasowar ya halitta gabansu kake jikin gurgur ya kama karkarwa don tsananin razana ba komai bane face jibgegen kada wanda girman kwa sa guda ya kai katon kwanjimuna ko da kadan ya wangame bakinsa sai ga hakura guda dubu hudu sun bayyana dubu biyu a sama wasu dubu biyu a ƙasa girman na hakuri guda ya kai na hauren giwa tsawon jelar ya kai zira'i 300 uku idan ya ɗaga jelar tasa sama sai kaga kamar an naɗa gammo da rawani guda hamsin kadan ya daga kafa sai taku guda ko da ya dauke sawunsa sai wajen ya rami mai zurfi kamu 40 da fadi kamu 60 al'amarin da ya tashi hankalin larkur da gurgur kenan cikin tsananin razana gurgur ya yunkura ya juya da nufin tashi sama har ya rabu da ƙasa sai kadan nan ya daga karshen jilar inda ya fi ko ina siranta ya mako gurgur kake gurgur ya fado ƙasa mai a gaban larkur hankalin larkur ya tashi ya fara ja da baya da baya a hankali shi kuwa kada sai ya ci gaba da biyo shi ma a hankali suna duban juna cikin nutsuwa da daidaito ita ko zuciyar larkur cike take da sake-saken neman mafita amma bai iya tuno dabara guda ɗaya ba tabbas ya san cewa idan ya ce zai tashi sama kamar yadda gurgur ya yi shi ma mako shi ƙasa kadan zai haka kuma idan ya ce zai ruga kadan zai jefa jelarsa gaba ya mako shi haka dai suka ci gaba da tafiya har kur ya kure da jikin wani katon dutse bayan ya jingina da dutsen nan sai kadan ya kawo masa duka mai karfi da jelarsa cikin zafin nama larkur ya goce ya tsalle gefe guda yayin da jelar kada ta bugi katon dutsen sai farfashe ya tarwatse tamkar an rugurguza bawon kwai nan ba aka fara artabu tsakanin kadan da jarumin larkur Kada ya ta kai masa wafta da baki kuma yana kai masa duka da jilar shi ko wanzu yana mai zilliya da goce-goce da tsalle-tsalle duk abin da kada ne doka da jilar nan tasa sai dai kaga abin ya dagargaje cikin kankanin lokaci bishiyoyin jejin da duwatsu suka yi lebur da kasa kai kace sassabe aka yi gona ramuka suka waita saboda yawan takun sawun kara sai da aka shafe sa a hukucir ana wannan fafatawa tsakanin lankur da kada amma har yanzu gurbin bai farfado daga dogon suman da yi ba Yadda Larkur ya fuskanci cewa ya fara gajiya kuma in dai aka ci gaba da wannan gumurzu to tabbas zai halaka kawai sai lakur ya kururuwa tare da sadaukar da kai bisa rayuwa ko mutuwa ya daka tsalle haye kan kadan nan kafin kadan ya wani yunkuri ta larkur ya daga sanda tsabin da boka aka mata ya bayi ya taka a cikin idan kadan nan take idan ya fashe sai ga ruwan idan na bulbula kamar ya ruwa kada ya ruri da kurnani mai tsananin firgitarwa ya na ƙasa saura kirje da nan larkur kawai sai larkur ya ji an sure shi an yi sama da shi yana ɗaga kansa sama sai ya arba da gurbur rike da hannuwansa sai da suka yi sama sosai sannan suka tsaya suna ganin yadda kada ke ta birgi ma ƙasa yana ta ruri da shure-shure har zuwa tsawon daƙiƙa ɗari shida sannan ya zama gawa larkur da gurgur suka karaso gaban gawar suka tsira masa idan. daga can sai gurgur ya dubi larkur ya masa jinjina ya ce ya kai abokina hakika ka cika jarumi ban taba tsammanin za ka iya fafatawa da wannan kadan ba larkur yana haki da numfashi akai akai ya ce i e, to na yi kokari amma dai ba dan kai ba da tunin na shi kabar zaho. ka yi sani cewa ba dan ka farfaɗo ba kai sauri ka sore ni zuwa sama da tuni kada nan ya danne ni ya tatsile ni tamkar naman da aka daka a turmi ya kai abokina na gode domin ka ceci rayuwata gurbure ya murmushi ya ce lalle ina bin ka bashi ya zama wajibi a gare ka kai ma ka ci rayuwata yayin da na shiga haɗari makamancin naka lalkur ya ce kwarai ko wannan alkawari ne kuma na ɗauka yanzu sai ka zo mai kokarin buɗe bakin da nan mu yanko harshen sa dan abin da ya kawo ke nan take suka haɗa karfi dan su fara bakin kada da ƙarfin tsaya amma sai a bar fuskara domin sun kasa raba haɓar sama da ta ƙasa saboda tsananin girman haɓar da nauyinta bayan sun yi iyayensu sun kasa sai suka fito da takubansu suka hau saran kan don su yanka cire harshen amma sai takuban nasu suka rinka dakushewa kamar karfe suke sara al'amarin da ya mutuka ta musu da hankali kenan suka koma gefe guda suka zauna suna kallon gawar kadar kawai cikin tsananin jimami da tunani sai da suka shafe sa'a guda a haka ba su samu mafita ba gurgur ya dubi larkure ce ya kai babban jarumi ina ganin babu yadda za mu yi mu buɗe bakin kadan nan har mu yanko harshensa sai dai mu hakuri mu koma ga boka fasahul hakamar mu nemi taimakonsa ran da larkure ji wannan batu sai kawo gauran numfashi ya ce a ba ashe ka manta da duk irin gwagwarmayar da muka sha a baya ka manta da duk irin hikimomin da muka yi wajen kashe dodannin nan da tsuntsayen nan da kuma zakanyan nan ka duba ga gani ya za a ce kashe kadan nan bai gagare mu ba sai buɗe bakinsa da yanko harshensa ne zai gagare mu ka yi sani cewa ita kwakwalwa an yi ta ne don ta yi tunani ta samu mafita bisa matsala sai dai tana buƙatar hutu da nutsuwa zo mu ɗan kewaya cikin dajin nan ko ma samu ɗan nutsuwa zuwa anjima wataƙila mu dace da samun hikima samun nasara ba tare da fargaba ko musu ba gurgur ya amince da wannan shawara kawai sai suka hau yawo a cikin jejin su shiga nan su fita can har tsawon lokaci ba su ga komai ba kwatsam sai suka ga wani katon tsauni a karkashin sa kuwa wani kogo ne mai tsananin faɗi da zurfi kuma ga tsananin duhu gurgure ya ce wai kai wannan irin ne ya za ka ce mu shiga cikin irin wannan tsohon kogon wanda da ganinsa ya fi shekara ɗari a haka wani abu bai shiga cikinsa ba dubu yadda yana ta kofar kogon gaba ɗaya dubu tsananin duhun da ke cikinsa ni kan ba da ni ba idan har za shiga ba zan hana ka ina daga nan ina jiran ka. ko da jin haka sai larkur ya tsaki ya ce ashe har yanzu zuciyarka ba ta ke kashe ba abubuwan hadarin da muka gani a baya lallai idan ne wasa har abada ba za ka zamo wani abu ba a duniya na sha gaya maka cewa matsoraci baya zama gudi. da ka mutu rago ko matsoraci gara ka mutu jarumi a fagen fama ko ba komai ka ba abin alfahari ga kanka da ka larkur na gama faɗin haka ya karyo reshen wata bishiya ya yi kyastu wuta ta kama a jikin ice guda don ya zame musu fitila sannan ya yi amfani da ɗaya icen wajen share yanar da ke bakin kogon ya kunna kai ciki su cikin kogon ke da wuya suka fara ganin abubuwan al'ajabi kala-kala da farko sun ga rubuce-rubuce cikin yaren mutanen birnin sun wanda ba san ma'anarsa ba sannan kuma suka ga kasusun bil'adama a mammanna a jikin kogon kasu nan burjik ba adadi tun suna lissafawa har suka gaji bayan sun wuce wannan wuri sai suka iso wani wuri shi kuma babu komai a wajen face tarin wasu manya-manyan dodanni a kamar tamkar gumaka babu ɗaya daga cikinsu mai numfashi ko motsi babu alamar rufa duk da cewa kura da yana ta lullube su kai da gari ka san sun daɗe a wajen shekara da shekaru kowannensu ya kafa wani katon koko a baki da gani wani abu suke sha wai shin ma menene abin da dodannin nan suke sha a cikin kokunan nan da ke bakin su gurgur ya ce kai dai ka cika tone tone ina ruwanka da wannan ka wuce gaba mu ci gaba da tafiya kawai larko ya ce haba ashe shigowar tamu nan ba ta amfani ba kenan lalle sai na ga abin da ke cikin kokon kawai sai larko ya buɗe fuka-fukansa ya samu ya dare akan hannun ɗaya daga cikin dodannin nan ya leƙa cikin katon kukon da ke rike a hannuwa kawai sai ya ga wani jan abu a daskare darkur ya sa hannu takobinsa ya saro abin sannan ya ɗebo shekara a hancinsa kawai sai ya ji karnin jini jinin adama. nan take sanar da gurbur abin da ya ji sannan ya sauko ƙasa suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiyar nan suka fara ji wani irin kuka cikin katon murya larkur da gurgur suka kara sauri har suka iso wani katon fili inda suka iske wata gabjejiyar dodanniya mai irin siffar waɗancan dodanni amma girmanta ya ninka na dodannin su uku dodanniya ɗaure take ta mau da wata murtikekiyar sarka ta bakin karfe mai tsananin kauri da nauyi a jikin wani dutse mai ƙofofi aka ɗaure wannan dodanniya kuma bakar sarkar ta kewaya ne ta cikin kofofin dutsen babban abin da ya bai su larkur mamaki shi ne ya aka aka hoda kofofi a jikin wannan dutsen alhalin ya kasance dutsen wuta dodonniyan nan na ta kuka hawa yana zuba daki daki daga idanunta har ya tara a ƙasa ya haɗa ƙaramar ƙorama sai zusular kun suka gane cewa kukan nan da suka jiyo a baya ba wani ne ke yin su ba face wannan dodonniya wadda dodonniya ta yi arba da sular sai ta cika da tsananin mamaki ta dube su da kyau sama da ƙasa sannan ta ce ya ku waɗannan ƙananan halittu waɗanne iri ne ku kuma ya aka kuka shigo nan ku yi sani cewa yau shekara ta 143 a cikin wannan ku tun da aka kawo ni nan ban ƙara ganin wani abu mai motsi ba sai yau darkur ya dube ta ce mu iri ne daga irin aljanu kuma mun zo nan ne bisa tsotsai ke kowa ne ya ɗaure ki a nan tsawon waɗannan shekaru masu yawa kuma waɗancan dodanni masu irin kamaki su waye yadda dodanni ya ta ji wannan tambaya sai ta ƙara fashewa da kuka sai da ta kuka sosai har ta gaji sannan ta ce suna na kaljuja ni ce asalin uwar dukkanin dodannin duniya da ina zaune ne a bangon karshen duniya mijina da 'ya'yana ba mu taɓa ganin mutum ko aljani ba haka kuma ba mu taɓa ganin dabbobin daji ba ko tsuntsaye ko kwari ba mu da wani abinci wanda ya wuce itatuwa da ganyayyaki amma muna ci ne bisa dole ba don jin daɗi ba muna da ɗimbin yawa idan kwaɗayi ya ishe mu sai mu kama ƙananan 'ya'yanmu mu cinye su ba a san ranmu ba duk a shekara na kan haifi 'ya'ya dubu ɗari amma mun rasa hanyar ta wata rana muna zaune kawai sai wani bil'adama ya bayyana gare mu a cikin iska a sararin sama nan fa muka yi ta ƙoƙarin kamo shi mu cinye amma muka kasa bisa dole muka haƙura muka zuba masa ido daga can sai ya dube mu ya ce ya ku waɗannan halittu ku yi sani cewa na fi ƙarfinku babu yadda za ku yi da ni ban zo nan gare ku ba sai dan ku biya min wata bukata ni ku ne muku maganin matsalar da ta addabe ku shekara da shekaru ta cin naman junan ku ko da jin haka sai ne sauri na ce faɗi bukatar ka ya kai wannan halitta ko me wahalar ta zami in dai zaka gusar da ta matsala mutumin ya ce ni iri ne daga irin bil'adama ku ko dodanni ne ku yi sani cewa akwai wata halittar da ake kira aljanu waɗanda suka addabi ɗan uwana bil'adama a doron ƙasa ina san na ajiye ku a cikin kogon tsabi na dan ku rinka yi min gadi ku hana kowane irin aljani samun damar shiga dan ganin sirri na ni ko zan rika ciyar da ku da jinin bil adama wanda shine abincin da za ku fi jin daɗi bisa sharaɗi guda sharaɗin ko shine har abada ba za ku taɓa wani abu daga cikin kogon tsabi na ba ko da jin wannan batu sai muka amince na dubi wannan mutum na ce kai kuwa yaya sunanka daga cikin bil adama mutumin ya kyalkyale da dariya ce suna na boka shabbatul akalam asali na ruwa biyu ne wato rabi na mutum rabi na kuma ni ne bokan da ya fara kewaye duniya kam na san iyakar girmanta ba tare da ya kara cewa wani abu ba ya sihiri gaba ɗin mu muka bace tare da shi kawai sai ganin kanmu muka yi a cikin wannan kogo daga wannan rana muka fara aikin gadi a kogon shi ko boka shabbatul akalam ya kasance yana mai ciyar da mu da jinin bil adama kamar yadda ya alkawari muka kasance masu tsananin jin daɗin rayuwa da farin ciki har tsawon shekaru 140 duk tsawon wannan lokaci boka batul akalam ya wanzu ne yana mai kokarin yin wata sayartaccen batta karfe wadda ya sanar da mu cewa saura shekara uku ya kammala ta in dai kammala ta zai zama sarkin duniya ya zama na dukkanin aljanu bil dabbobi da tsuntsaye suna karkashin ikonsa mu ko ni dama a hannunsa muke kullum sai boka shabbatul akalam ya gargaɗe mu da cewa kada mu kuskura mu tafi wannan battar karfi domin a jikinta ne ruhinsa da na ƴaƴanmu yake yanzu haka yana ƙoƙarin kamo sauran ruhin gaba ɗayan halittun duniya ne ya sa su a cikin wannan garba nan sai boka shabbatul akalam ya fita ya ban mu a kogon tsabansa kawai sai mijina ya dube ne ya ce ya ke matata ki sani cewa babu abin da raina ke so fiye da taɓa waccan battar tsafin ta shabbatul akala wata jin wannan batu sai hankali na tashi na ci haba mai gida ashe ka manta da abin da shabbatul akalam ya gaya mana lalle idan ka taɓa ta zamu yi halaka na fagar zama ta tarnike a tsakaninmu har ta kai mu ga yin doke-doke su ko 'ya'yanmu suka yi ta kuka sai da mijina ya mun dukan tsiya har ya sumar da ni sannan ya je taɓa wannan battar tsafi taba take da wuya hannunsa ya fara tsatsagewa sannan sauran jikinsa ya tsatsage duka ya sala sala ya gutsun gutsun ‘ya'yana duka suka ruɗe da kuka suka ruga suka ɗauki ƙoƙunan shan jininsu suka kafa a baki don su sha jinin ƙarshe sun san cewa rayuwarsu ta ƙare ko da sa ƙoƙun a bakunan su sai suka kame tamkar gumaka a daidai wannan lokaci da boka shabbatul akalam ya bayyana gabana cikin mugun hali jini na zuba ta cikin hancinsa idanunsa da bakinsa gaba ɗaya jikinsa na karkarwa da kyar ya ja jiki yana matsowa inda nake ko da ya shafi dutsen sai kofofi suka bayyana a jikinsa sannan murtukikin sarka ta fito ta cikin kofofin ta kanannan ɗaya ta ɗaure ta mau cikin ƙarfin hali ko kashe fatil akalam ya dube ne ce ya ke odo da ni hakika mu ya ci amanarta. kuma ya tarwatsa burin rayuwata ya sanya min baƙin ciki kin ga daurin nan da ne muke haka zaki ta zama har iyakar rayuwarki ba ci ba su ku ƴaƴan nan naki ba za su taɓa rayuwa ba sun mutu kenan kin ga zaki rinka ganin su har ke ma lokacin mutuwarki shikenan to babu sauran dodo a duniya har abada kuma an manta da ku kenan wanda ya zo na azancansa sai kama shure-shure da iwace-iwace bai daɗe haka ba ya mutu take gangan jikinsa ta kankance har ta zama kamar kwazarra ta bi iska ta mace sa'ad da dodan nan ta zo na zancenta sai ta dubi larkur da gurgur ta ce ya ku waɗannan aljanu ku taimake ni ku kwance ni na fita daga wannan wuri ko na ci gaba da rayuwa a doron ƙasa har na sake samun haihuwa na bar baya yadda suka ja ka sai larkur ya dubi dodanniya kaljuja ya ce ya ke wannan dodanniya ki sani cewa da akwai waɗansu irin dodanni a cikin duniyar nan amma ba irin ki tabbas kin bambanta da su a siffa da girma idan har kina son mu kwance ki sai dai idan za ki alƙawarin biyan ta bukata cikin zumuɗi kaljuja ta ce na rantse da ƙaunar da ke tsakanina da 'ya'yana zan biya muku bukatar ku in dai kuka kwance ni larkur ya ce ki sani cewa ba mu shigo dajin nan dan komai ba sai don mu kashe wani kada da ke cikin teku sannan mu yanko harshensa mu tafi da shi yanzu haka mun kashe kaɗan, amma mun kasa buɗe bakinsa balle mu iya yanko harshen nasa muna son ki buɗe mana bakin ki ciro mana harshen wanda da haka sai ka juya ta tuntsire da dariya ta ce ai ku bukatar ta kuma mai sauki ce sai ku fara kwance ni tukuna ba tare da bata lokaci ba suka fara zare sarkar daga cikin kofofin dutsen sai da suka gama karfi sannan suka rinka zare doguwar sarkar da kyar take suka haɗa gumi suka jike shi kaf ba su gama zare sarkar nan ba sai bayan sa'a uku sannan suka samu damar kwance juja suka faɗi ƙasa suna hakin gajiya bayan sallar kur sun huta sosai sai suka yi kaljuja jagora zuwa bakin gabar tekun baran ikilub da zuwansu kuwa suka iske gawar kadan na kwance a bakin teku ko da kaljuja ta tsaya a gaban gawar kadan sai kadan ya zamo mai tsitsi kamar ɗan kadangare da ke a gaban katon muzuru take kaljuja ta sa hannu ɗaya ta suru kadan sannan ta ɓare bakinsa kamar an buɗe littafi ta kama harshen kadan ta finciko shi waje kai ka ce ciyawa sili ya aka tabbake daga cikin ƙasa kawai sai ta jefa alarkur harshen kadan ya rungume da hannu biyu take nauyin harshen ya rijja yake faɗi ƙasa ko da ganin haka sai kaljuja ta tuntsile da dariya ta ce kai amma dai rashin ƙarfin ku yayi yawa yanzu dan wannan abun ne ka da kai lankwada ya miƙe tsaye dube ta ce aikin sa duk rashin girman nan nawa da kuma rashin ƙarfi na na kabil adama sau ɗari kaljuja ta sake bushewa da dariya ta ce lalle ku zan so na ga yadda zan rika yin noma ɗaya da bil adama na tabbata zan iya cinye mutum dubu a lokaci guda to yanzu dai na cika muku alkawari ko garkuda ya ce kwarai ko sai ki kama gabanki mu ma za mu kama namu kaljuja ta ce habawa ai ba za a yi haka ba ya kamata na fara ta kanku don na ji irin zaƙin nama aljanu ko da faɗin haka sai gurgur ya fara kuka ya ce a baka juda ya zaki mana ai ko in kika cinye mu kin ci amana larkur ya daka gurgur tsawa ya ce dan me zaka ji tsoronta ai ga mugata ta jarraba ta gani idan tara ganin za ta iya cinye na rantse da darajar burin da ke raina girman ki da karbin ki ba zai bani tsoro ba kuma ina sa ran cewa zan iya fafata da ki har na samu nasarar halakar ki kafin darkur ya gama rufe bakinsa kaljuja ta ka masa wawawa wura cikin zafin nama ya zille ya tsalle ya haye kan yatsanta ya ruga zuwa saman hannunta ita ku sai ta kai masa duka bata same shi ba ta samu hannunta sai da ta kwala ihu dara duka nan fa suka fara artabu kaljuja ta yi ta kokarin ta tafke larkur shi ko ya ta guje-guje a jikinta tamkar mai hawa kan tsauni mai tsawo kuma ya ringa zungurinta da hanci da kunne da sandar nan. cikin da daƙiƙu kaɗan ya ɗimota ta fara fita hayyacinta ba shiri ta faɗi ƙasa tana mai tuba ta ce ka gafarce ni a kai wannan aljani kai mun rai haƙiƙa na yi kuskure da abin da ke faruwa gulbin na tsaye a gefe guda yana kallo cikin tsananin mamaki yayin da larkur ya ga kaljuja ta yi nadama sai ya sauka da kanta ya ce tashi ki tafi ki lalle abin da ya same ki ya ishe ki shara sai ki guji cin zalin wanda kika fi karfi domin ku garin cin zalin ne zaki haɗu da ajalin ki cikin alamun kunya kaljuja ta miƙe tsaye ta godiya sannan ta karkaɗe kasar jikinta ta juya da baya ta nausa cikin jeji ba tare da sanin inda ta dusa ba nan take larkud da gurbur suka yi kama kama suka ɗauki harshen karan nan sannan suka tashi sama suka lulika cikin gajimare ba su daɗe suna tafiyar ba yadda ta ɓarke tsakaninsu gurgure ya ce ya kai abokina hakika yau ne na gama tsinkewa da al'amarinka kuma na sallama maka na rantse da kaunar da nake wa raina ko ba sihiri za ka iya gwamza yaƙi da sarki da wamun ba yayin da lankura ya ji wannan batu sai murmushi ya ce wane ne ai wannan cikakken hatsabi duk abin da nake takama da shi ya fi kasancewa ruwa baya tsami banza